مازك مسلمان بشيت أن بالعكس أو تحليل ما حرمه يعني مروف خده بمروفي حلال كربيت خده بمروفي حرام كربي سرما أو عالمك بمروفي چه بكت حلال كات يعني أو أميرك مازنك بمروفي حلال كت بيش هر کسی که دي بكت فقط اتخذهم أربابا هذي اف عالمه یعن اف مازنه بسرمانه كرا چه خو؟ کرا رب خو وكلا شريك رب العالمين ده من دون الله بجري رب العالمين برشة چونكي أبي شريعتي دات نيد بس كيا بس رب العالمين أبي چه ما حلال كري رب العالمين أبي چه ما حرام كري رب العالمين ايك نكر رابط مروفك رابط تشتكي اه، خوده حرام كري او حلال كربما هم قوش شخو دين رب العالمين قوش خب أبي أبي ما كرا شريك رب العالمين ما شريك رب العالمين چدا في طاعتي يعني بوش خدان دا یعنی چونكي نبس عبادت و شريك دانا برب العالمين او تو نويش بو ايكي بكي او تو دعا و هوا کرنه بو ايكي بكي او ايكل نوعية شريك دانا نيا برب العالمين ايكل نوعية ديش اوه تو بوش خدا عالمكي يان اميركي مازنك بسمانا كشتاكي حرام بتحلال كت خدای حرام کرد یا دید بوده حلال کرد و تو گوشه خب دیوی گوشه رب العالمینی هذا كرا شريك رب العالمين في چه في طاعتي ساكي او آخفنا بچه خدانا رب العالمين طاعته بو رب العالمين تتكرن تبو خدينته تبو كي كر تبو مروبه كر جا عالم بيت يان مازنك مسلمانا بيت يانش بالعكس خدي حلال كري او بدو ما چلب كد وما حرام كد وهي هاي خلق جارة هاي گرنگی نداده به مسئله عالم بس دالی و او مازنه او چه خودی حرام کردی یک چلب کرد ایک حلال کرد طبعا او گلک مازنه اما یادی شر وکی بیه اوشت خود حلالش کری ایک نوکر را بی سرمه چه کرد؟ سرمه حرام کرد او شر وکی ایکن نابی تو حرامی حلال کی یعنی چه خب بوده ایکی که بوده حرامی حلال کرد و نابی بالعکسیش ایک بوده چه حلالش حرام کرد نابی چه کی؟ نابی مرگو چه خب بوده تی و هر دو شریک دانانه نبو که هر دو شریک دانانه نبو رب العالمینی چونکی هایی ده بجد اره اولو بایا خدای فلان شده حلال کری بس اصلا من حرامه و من پیدرس نیه نیه و چه نابید وكي رب العالمين بما حلال كري هكا موما مروفي مر يان جناخو و وطلاق دا عده و الليك جنا داري خلاص بن درس یک جنما مخوب خوب خوب مهارب كتبه پشتی موما مروفي مرید، يان چرا بید؟ يان بيتا طلاق دان جنما مروفي ایک جولانا ناورا حلال نیه و خدا حلال کی تو بخونا اینی او کیف خوبه تو بخونا اینی شریعتی نبوده ایلا جرماماتا ما متمرت یا جرماما خود چه بکی بینی یا جنب را خوب بینی بس اما وكي شرع ونيا مرفنا بيجد حرامه شرع بو چرا يشرع كري شريعته ما حلال كري بل هنده افهر دوشتانا مروفه و وقالك يشيار بيت مسألة حلال وحرامي بس حقيقية بس حقيقية رب العالمين هر كسا كدي بيت بما تشتكي رب العالمين حرام كري او حلال كت نه تولدتن. هر کسی که بیتش چتی رب العالمین حلال کری بوما بیت حرام کرد نویش نه هتواردتن و رب العالمین یه گوت یا مگو چاودن خوده و گو چاودن پیغمبری صلی الله علیه و سلم و گو چاودن چه خوش عالم خو و مازن خو دولت ریوت بند يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يقول دي وچه و خده هيك بو رب العالمين هبيد وشخو هر أمرك رب العالمين بونجهات يجيب يجيب كان وبشتني وشخو بدنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بس وقت جاش لي وأولي الأمر منكم نقولي وأطيعوا أولي الأمر منكم بو نقولي وأطيعوا أولي الأمر منكم ده بزارن چونكي طاعة ولاة الأمور طاعة العلماء والأمراء طاعة علماء ويا أميرة ومازنة بصرمانة كانجي دهيتا كرن إذا كان موافقا لطاعة الله ورسوله چيغوا او امر اوت بيجنا مروفي عالم بيجنا مروفي يان امير ومازك بسما بيجنا مروفي هكا موافق بيت يلي خده وبيغمبرا يعني طاعة مازك بسرمانه وعالمة بسرمانه تابعي كيا تابعي طاعة خده وبيغمبر صلى الله عليه وسلم هكا طاعة فانا يموافق بيت قال لي خده وبيغمبره دي وچه هكا مخالف بيت حرام اقول چه خده هر کی مخالف بید حرام اگه چه بدینه بر هندش خدا نه کتاب اف با با وهند دست بگیری یگوتی اوش هر دل چیه هر دل شرکیه هر دل شرکیه تو گوت چه ده امر عالمه کی یعنی مازنه کی یعنی هر کسی که بید که مخالف بید گل که مخالف بید گل خوده و گل پیغمبر سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اجاوش بیت دو قسم هر وکی علما تقسیم یه گویی هر کمروک زانی اف عالمه وقتی بو من وید شتی حلال کرد از ظالم خدای حرام کری و عالمه که چلید کرد اف عالمه اف ملا بو من یه حلال کرد و خدای حرام کری یعنی اف خدای حرام کری و اف مازنه بو من چلید کرد بو من یه حلال کرد از ظالم صد صد اوه یه مخالفه خدای و پیغمبرید کسا الله علیه وسلم بس از بجم الله امره وی و یه وی عالمه یعنی وی امیره چیتره دیگه یه خدای و پیغمبر الله علیه وسلم و یان نیوکی خودی و پیغمبره اول مروفکه و شرک الاکبره اوه شرک الاکبره و دينيش دینیش داره بس یه دویه مروفکه یه زانید اف آخف ناوی ملایی بگوتی یا مخالفت گل خود پیغمبره و زانید یا آخف نا خود پیغمبره حق تره و بس بجد از دیگه چه آدم اوی ملایی بر چه چونگی دی هوای نفسا منه ویده بخو جیانه ها پیره ببن چونکه او فتوه دای یا دیر که دی هوای نفسیه يلا جوانيا جرى او سلفيت دن حكمت سلفيت بارا دن وجه هر نوع سلفك ابي يتحراما جرى هي الرباط تيده هي اوان نوع سلفا دي ايك چي لگرت دي بيجت اريد بسيار ملاكي كم كبم دي شو لچرف كات درس كات اخو زانت خدي حرام كي بس اللي جريت ملاكي على سيدا درسته دي اه والله ملاكي هي فلان جي بيجي درسته تلفونك بوك سيدا درسته وتدرسته درابي تشيت في سلفي والجريت زفای ول گیری زانت خدای حرام کری وزی ملا بمنا حلال کری و دی بجنه تقنعت في ملاها وقتی تأفت وال في ملاها وال تبعلم لوالدتها بدليل قناعتها إنها تفشت حراميان هل هو نفس خوب نه. بنا والله سيدة بشتت شو أما أظن ما في ملاها ونيا درسني أو دي حقيقة ناجي بس از بو هوای نفس خود و خانی خوب بخلاص کم ده خانی که پیچ کم ده سیاره که پیب کردم ده قطعه عادی پیب کردم بلند از دی فتوا وی مله اول بو چه دی چی بو دنیا خو بو دنیا خو دی وی چون اخو زانید که خلته زانید او مازنکه که خلته بس بو دنیا خو دنیا خو پیب خود و دنیا خو پیب خوش کده فچتک حلال یه رب العالمین حرام کری او ده حلال کرد طبعا اول شرک هنگی دی بیت شرک چه شرک اصغر مادم وی عقیده او یا خدای درسته و حق تره بس چون شرک تیدانی وقتی بودی شرک الاصغریش یعنی هر چیه هر زینه ماستره الزنا معاصره الربا معاصره شرک اصغر گلکا چیه گلکا مازنه و اوهیت مسئله مسائل رو به بسرمان چجا اونا چی بده کرن چجا اونا به صفقاتی بده کرن رب العالمین یه گوتیه مگو چه خب دن عالمه عالمه تنگو او پیشوان و قدوان بهونگو یکو دیگو چه خب دنم مازنیت خو رئیسیت خو او دولت ریبت من هفه پیشوان بس کنگی واجب هم بود چه خب دینه چیگا و آخف نوا یا موافق بید گل قرآن و سنته یا موافق بید گل شریعت خوده چیگا و آخف نواش یا مخالف بید حرام هم چه بکنیم؟ حرام هم بود چه خب دینه به هنده طاعت طاعت علماء و امراء همو مطلق نیه طاعت وای گریده و مقیده بچه طاعت خدا و پیغمبری وصل الله علیه وسلم آخف نوا موافق خدا یا دین خدا بو و سنت پیغمبری بسال الله علیه وسلم دی دین اساس سر خود دی آخف نوا مخالف بو حرام هر وکی پیغمبری بودی الله علیه وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق قد هر مخلوقه که هبید نابد ام چه خوب دینه ال رب العالمين ده إيه ده بيجي من يهود يمن يهود يمن فلان شو ويقول نحش يبيش ده كمان يهود يمن بو أسناشم والله أمر ده بخو بشکیم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما دام او شورا ده روید بيشت مروي باب مرويد بيشت مروي برای مرويد بيشت مروي هر مازنه رئيس دولت بيشت مروي عمله هر بيشت مروي ما دام يه مخالفت در قرآن و سنت حرام هم چکین، حرام هم گوچه خود حرام هم گوچه واجب هم مخالفه وی, قولی بکن واجب هم مخالفه وی قولی بکن چونکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا طاعت لمخلوق قد گوچه خدا بو چه مخلوقانیه آدم او گوچه خدا نکه چیه؟ فی معصیت الخالقه مادم او به امری رب العالمین برنده ای بشید ولا کن منه گوتی از گردنات آزاناتم به منه گوتی از گردنات آزاناتم اگر تو بهشونه نکی اگر تو چیه نویجا جماعت بشید ولا از گردنات آزاناتم هوا خودت بشته مهر نویجا جماعت و یه صلی الله علیه و سلم یه گوتی مهر نویجا جماعت دور کاملوی باب مروی او حق نیه منعا وی امره مروی بکن و وی واجبه مروی بکن بر هنده وی هنده بکرد ونیا گوچه خودان بود نیا والله گوته تو چی از گردانات آزان کم چو گردانی هم رجا قیامت پسیار دل وی دایکه که تکرن و دل وی بابه هی کرن دل بشتواره تبو من عابد چی که خو کر الچونا ویجا جماعت رب عمید دل پسیار الوی هی تکرن بر هنده وانه هوا کس هر کس که هبید هر کس که هبید چند درجه بیا بلند بید ناوی ناوی چه لبید نابد بها بيش يا خدير بيعنبره ورب العالمين القرآن ده دلع جرم يقولي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني قال إيمان دره أخفنا كسي نابد بيش يا خدير بيت بيتي عصر همو قبل أخفنا خدير بيعنبري عليه الصلاة والسلام بيش هما ده وعو نابد شو آخفنا مخالفي يا خدير بيعنبره صلى الله عليه وسلم شلبيت بيت والقرتن ومروف ديب شيتو عملي بيبكات يا هر كسي كهبي هر کسک هبید مادم آخفنای مخالف قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اف آخفن نابید مرف دیپ چی تو واجب مرف چی لیب کرد؟ واجب مرف مخالفا و آخفن آخفنا کرد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضا الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم طبعا مش تجرى چه مرفت ایمان دار نمیر نجن حق نية أكو خده وبيغنبالي صلی الله علیه و سلم امر کرد و آخفن گویی بيت چه تدهبيت مروی کیف خوبی بیش والله حس کرده دی حس کرده دی حس کرده دی آخفنا خدا و پیغمبری چم صلی الله علیه حس کرده دی آخفنا فلان کسی چم قد جرم مروف ایماندار اولیه. مروف ایماندار چی گوه گل آخفنا خدا و پیغمبری بو صلی الله علیه وسلم دی چی بجید سمعنا و اطعنا دی دی چید حق و یاراسه آخفنا دی همو چنه همو مخالفن و همو باطلن فماذا بعد الحق الا ضلاله طبعا مش بشتي حقیه ما شو دینی نه همو چيه همو ضلالته وچونه دره الريك حق وريك راست وقال ابن عباس هذا عبدالله الله بن عباس راز بن خده لبيت او بمدجد کو ان تنزل عليكم حجارة من السماء بيش ديانيزيكا بونجو بر بين خاري عثمانه يعني یعنی بر ببارن هر وكي بو قوم لوطي بارين عليه الصلاة والسلام قومي بي كربعمي هلاك برين وامطرنا عليهم حجارة من سجيل طبعا مش ما بارانا برا بهنا تخاره او اویشت بجید عبدالله بن عباس بجید یا نزی که هنگوش بیتر بو ما چه کریه؟ ونیا او وقت صحابا بیا وقت تابعی بیا هنگی بیه بگوتی نه نوکه ونیا یعنی نوکه اجار بو ما چیه؟ اجار بو ما نزی که بو وانا چه کر بو؟ ما چه جریمه کر بو حتی عبدالله بن عباس به آخف نبشته بشته نزی که بر بونگو بنخاره اقولو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عباس از أزيد بيش منقو بيغمبر ود بيش صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر قلت هنگه چه بيجنا من؟ بجنم والله ابو بكر وعمر يهوتي يعني یعنی ما دام آخفنا ابو بكر وعمر عاصمين آخدر هر دو كبيت پیش یا پیغمبری هات اخستن الله بن عباس بجید سبب کوچی به اون بین بر و هک آخفنایی که بر وادا پیش یا خود پیغمبر بهت اخستن شکی دنیا و نیا و خرابتره اگه ماستره و اف عبدالله بن عباسی که اف آخف نگوتی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مد ناف کتاب الحج دم کتاب الحج یا خواندی من یا ناف فقه دم مد بید خواند وقتی چنه حجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چونه حجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوت صحابه خو گوت همو هر کسی که بس حیوان گل کنه اینا بید حیوان گل کنه اینا حجه كان حج دا بشكينم كان شيء كان عمره وتمتع بكن عولي عمره بكن بشتي هنجي حج بخوب كن وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بشتي هنجي شو قوتي قوتي عمره هذا الناف كردا هذا الناف حج دا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم سي مرحلة أفا أوكر گوته صحابت خو یعنی یعنی سي جارا اف ده تأکید كرن پیغمبر صلى الله عليه وسلم گوته صحابت خو اوه باشتره که هم احرامت خو بشكينن و کنه عمره و اخیری چش لکر؟ امر لكر اخير اخفنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو امر لكر گوته تيويا تمتعه بكن برهند عبد الله بن عباسي اول گوتا خلقي گوته هر کسی که بشته حجه و حیوان قال خو نبر بيت دي چه بلا احرامت خوب عمره و عمره كيب كت احرامت خو و بشتینگی روژا هشت ذل حجة كبجن يوم التروية بلا هنگی احرامت خوب حاجة جريدة تبا ناف خود خودا ناف أو جي أو امام امام بکر بكر امام عمر رضي بن أخذ هر دو و رأی كودي هبو واد قوتا خلقی بوده يا باشتر او هنگ احرامت خوب حاجة جريدة برچه واد قوتا طبعا ما وقت نه مقصد او مخالف امر پیغمبری كان الله عليه وسلم اما وا بهند واد وتي هكا أمنو كبيجنا خلقي حج عمره فيك ربكن وقت دي سال عالم نايتا چه؟ نايتا عمره بس خلق دي في وقت هيت وكي دي كعبة وبيت ونيا هند خلق نايتا ويا آفادان نابت امروفا وتي برهند أم بيجنا خلقي بلا عولي بخود بس شبكنو نکه؟ بس حج بكن بلا جيرا بوجه بخوبينه چه؟ بخوبين عمره كان ده همون قوة بيت يا چه بيت وكعبة يا بيت ابوا سعبتين عمرات عمريت كانوا وطوافت كانوا وتين عبادات رب العالمين يعني تدار يا يعني اجتهاده كيبو يظهر دو الصحابات هما قد تربو الأمة بيغنبري صلى الله عليه وآله وسلم بشتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم بس آه، عبد الله بن عباس چه بوده؟ بوده چه نابد آخفنا ابو بكر وعمر پیش یا که بخن یا پیغنبری بيته صلى الله عليه وسلم ويا اجتهاد ويا ويا و مقصد اونيه کو مخالفه امر پیامبری کن صلی الله علیه و سلم بس چجورا چه نابید چجورا چه نابید آخفنا کسی کی پیش خود پیامبری بده اصلا خویا کیش بید خویا ابو بکری و عمرش بی راز بین خدا مادم یا چیه مادم یا مخالفه یا ایها الذين آمنوا لا تقدموا بین يدي الله و ورسوله طبعا مش شیار بنقل ایمان داره آخفنا کسی کی نابید پیش یا کی بده اصلا پیش یا بده اصلا و همون گفتمانی همه هاگال خطیبه هی وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باشترين الريك وباشترين هدايات وباشترين سنة سنة كيا يا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم بل هندي همو قفتي بي آخفناويش بيش دو دا بيد آخف نو كسي كي مادم يا مخالفة نابد بيش بيد احسن ونوكش هروية بل هنديش وقته ایک نوكت بیش تمروي هيك ايه گشت تمروي بیش تمروي حبا حدیث بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيش تيه هاي از بیش من با امام الشافعية هو با امام ابو حنیفه یهو گوتیه با امام مالک یهو گوتیه با امام احمد یهو گوتیه و ام آخفنا وی امام یا مخالف بیدگر که یا مخالف بیدگر حدیث پیامبری صلی الله علیه وسلم نابید از بچم آخفنا وی امامای پیش یا که دادانیم پیش یا خدا پیامبری دادانیم صلی الله علیه وسلم و آخفنا پیامبر جیب جی نکم و یا وی عالمه جیب جیب کم حاجت من چیه؟ برچی از بجم بجم و برا با ویش تکه هی شتکه دیتی نه والله فقیره که دیت بون افندنه بودی و چی جارا هر چار اوا که خدان مذهبن و مشهورن چی جارا اوانه مخالفه امر خدا یا پیغمبری نکه یا صلی عمدن چی جارا چون که اوا ید مشهورن و نیا او شاهدیش یا واتی دارن که مروه چنه مروه دی هوای نفس خونه چوینه مروه تقوا بینه مروه خود ناز بینه و دی رکا خود و دی سنت پیغمبری چین صلی الله علیه وسلم اما جارا حدیث نگشتی اوا جارا حدیث و گشتی برکا راست نیه و یا صحیح نگشتیه بر هنده وا یه چی کری اجتهاد کری هر وکی که اجتهاد کرد بونو که مگوتی ابو بکری و عمر راز می خدا لبی ابو بکر بر هنده واش اجتهاد کری و و آخف نکو هی هکت کلماش ده وکی یک نبید اما معنای ده همو وکی که هر چهار خدا نت مذهب ایک آخف نکری یه گودی چی گاوا تا آخفنا پیغمبری دی صلی الله علیه و سلم و مدید و نما یه مخالف بود گلی پیامبری صلی الله علیه وسلم یه بودی دی ها و یه بعدی داده و دیوایی داده و دی دی که چی؟ دی آخفنا پیامبری چی الله علیه وسلم یعنی هر چار عالم ها مذهب هر چار عالم ها چی بیه؟ سنت پیامبری بیه صلی الله علیه وسلم و دی چون سنت پیامبری بیا صلی الله علیه وسلم والله از دی وای و تو بجید بجید وای از این کاری حدیث بس اول از دی, مذهب شافعی آن دي مذهب ابو حنيفة كم آن دي مذهب الإمام مالك كم وما أف مذهبه اف قوله مخالفت قال كي مخالفة قال حديث بيعنبري ده صلى الله عليه وسلم ونيا بك خالتي أقول لك و وتو خود دي في مذهبش نیستی، چون خدا نه مذهبی خویت بشه چی گفت آخفنا پیغمبری صلی الله علیه وسلم تدید آخفنا من و کیاوینیه دی تو دی آخفناوی چی او مذهب منه مذهب و هر چرانه چی بو سنت پیغمبری بو الله علیه وسلم هنگی مروی طاعت اکید کرد طاعت رب العالمین کرد اما مروف لا دخول خورا چی دوان شبها نبید والا وی شتک دیتی شتک ندیتی فقیر صحابه ها بو چه ها گلی نبو بو حدیث پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم، امام عمر که ونیا بو فضله و قدری که او مروف دوی ناف که دا ناف امت پیغمبر دا صلی اللہ علیه و سلم، سر هندراش وقت داشته شامه و دا چون جهاد کم و ویجه او جدا چنه طاعون دا بو بسیار صحابه کرد و تنگو چو آخفتن ها گالی بینن پیغمبری صلی الله علیه وسلم که بود بید هک جه که طاعون تیدا بید بچی نتیدا آن نچی نتیدا آن خب پارزین جیشه بصرماتیش اف ایش نکن و طاعون نکن اینا ایکل و طبعا حدیثه که درجه و او او که اثرك و که و درجه ایکل پشتی ایکل صحاباتت بشت بله منی هاگالی گالی پیغمبری صلی الله علیه وسلم پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتی هکه هنگ ناف جیه که دابن و طاعون تیدا بو برنرون بس هكام نشون نتیدا نش نتیدا هکم در في بن و طاعون نافی باجا داويد بیش نش نتیدا و چه بكن انجي خلی پارزد امام عمر چه قال نبو حديث پیامبر یا قال نبو صلی الله علیه وسلم بر هند نیه هر کسی که وکی نکنیه جار وکی کن نبود همون کسی که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و همو لادی بود ناف یک سی دی بود ناف یک فلاش بود هنده یک چکا و نیا که همون حدیث دا دابو نکوم کرد ها گله نبو نزانی بود دو هاگال بی دنیا راویه که حدیثه یا نه که حدیثه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بلکه برای که حیوا سر حسبی یا سر حیشتر یا پیاده چیت مزد چیت می حدیثه چه کرد می حدیثه ورگی تو بینید کجا رای داشته بلکی بلکه چه ویرش درک مروبکه چیه عدالت یا درسنیه یا برکناوی یا درسنیه او حدیثه که چه کرد ولنت بشت بشتاف مروفه باریه نیا و ثقینیه از حدیثه لیوان نامه هو حديث تاتا ورقتن هو حديث تاتا اما وكي نبو بهند اقالك دبيجن والله با نوكا هند اشتهات يدري هندك حديث هاتي ندري وقت بي نبينا صلى الله عليه وسلم وان وقت پیشی نوکا با با پیرت من نبینا نه اف حديث هر يتهبين اما نگشتی نئره وكي علم هو پیش نکبو بصانایی نبو نخو اف حديث هر يتهبين ملای جا را يتكفن بلکه هندك گلك الو هر كتاب نبو طب خود جا گش بو که که که آن هندک معلومات دانی ویسی تو هنده هف معلومات بود هف معلومات بود پشتی اینگی وقتی نو که حال خلکی خوش بی و علم هات یا نویسین و هات یا کرن نو که چلی هاتی؟ نو که او ابسانایی بی همو حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ناف جی کی ناف کمپیوتر کی دا ناف موبایل کی دا همو ته هین تا چه حدیث رد ای کلمه حدیث ده بخوده ده بگو بتهیت در شرح و کلمات و معنای کلمات و همو ده بتهیت اب تخریج سند و تخریج و حدیث همو ده بتهیت داره بهوب هم اما بینو ک نبینه بر هندش نبینه افو صانای کردن نبینه نخو اف حدیث هر چی بینه هر تبون اما نگهشتینه را چون که علم زحمت گشته جا و کتاب نبینه جا شو حديث نينا كل الكوات بندري همو حديث أمن أبيت مختي كنجي أبيت مختي بيغنبري صلى الله عليه وآله وسلم وقال الإمام أحمد عجبت لقوم إمام أحمد رحمة خدا لبيت بيجي أسعى أس عجبت ما فيش كيفا يعني أف قومة قلت خرامة عرفوا الإسناد بجن سند حديث ظان سند الحديث أو بجن عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بما حدیث اکدو و حتی گهان دیا که گهان دیه صلی الله علیه وسلم اوید بجنه سند اوید بجنه سند الحدیث جا بجید هندک مروف سناد سند حدیثه یعنی علم الحدیث الحديث يخاندي والظان كأف حديثه يا شيئا يا صحيحة وصحته ظان صحیحه يعني یعنی اف مروف الحديث بما بقي رابع هش أوليها تجيت پیغمبر صلی الله عليه وسلم همو چنه همو مروف عادلنو يدرسنو و برکرنوایا مربوطن والله تعالى يقول إمام أحمد شبوتي يا رب العالمين قرآن ما شد بيجيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره جبلا بترسن أو مروفيت مخالفة كيت كان أمر بيغنبالي كان صلى الله عليه وسلم إيه بحسي أمره يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي مخالفة أمر بيغنبالي كان صلى الله عليه وسلم يقول بلا بترسن دي شب ساري وهي أن تصيبهم فتنة هكا فتنة ببيت فتنة وشتا شتاوي مروفي دين مروفي ديت كان يعني مصيبتك ونخوشك ده بوهيد ده او مروف ضال بيت وسرك حق نامني هذا كان امره هكا مروف مخالفه لبكت ايك امر ايك امر پیغمبری مروف مخالفه لبكت رب العالمين بجد بلاب ترسن يا ديرني رب العالمين چه بوفره کت فتنه که ده بوفره ده هيدا دير كرن الچه الديني وده ده خود دست خودت برچه چونکه مخالفه چه کرد مخالفه امر پیغمبری تصالح الله عليه وسلم او يصيبهم عذاب أليم يعني چه سري بيت؟ يعنيش عذابك ايش سري بيت؟ يعني بيت كشتان بيت عذاب دان هر نوع عذابك بيت ناف سببه سبب و مخالفوي بو امر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ایک الوارش تنادي بهید یعنی ده فتنک بهید و دین خود دست خودت یانش عذاب و نخوشک و مازن بهید سبب چیه؟ مخالفه امر پیغمبر صلى الله عليه وسلم به هنده دیر نگرین ام افرو رو وقتی بینین اوه چه هنده نخوشین ناف بسرمانا دا اوه چه هنده فتنه ناف بسرمانا دا اوه چه هنده خرابین ناف بسرمانا دا همو بر مخالفه امر پیغمبری صلی الله علیه وسلم امید بینین آشکراب درستی و چطف روش که روشه که داره بید و چه عبر عثمانه بید ام چطف روشت بینین آشکرایی و صافی و درستی همیش شوی سنت پیغمبریت بینین صلی الله علیه وسلم و امرت پیغمبریت بینین صلی الله علیه وسلم و ام زانیش ام چه که هي مخالفه لك هر جلك ما هو قال اخفنك يا جلك مروفا انك هلاك هر ولا سيد هم مش نزانين بس ام جيب جيناك برامبري بهندش طبعا تبي ام ونيا باجا بهند يبدين آن دی فتنه که معظم بمروی هد و دین خود دست این آن دی چه بمروی آن عذاب که ایج دی بمهد صحابه رازو بینا خدا لبی شره احده ایک امر پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم اشکاد پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوته دی سر وی چی آیه بند ام درچین هم خسار بین هنگ ده سر بین نابین سر بی چه بین بین خواره وقتی هندک صحابه راز بین آخو دیتی بسرمان سر کفتن و مشرکش کستن گوتی ما بسرمان سر کفتن و مشک چون و روی این امر پیغمبریش کاند صلی الله علیه و هاد نخواره وقتی هادی نخواره اینا رب العالمین او سر بسرمان اینه او بسری هاد. یک که عذابت چه بو بسرمان هات هذا بكف إيش بهار وجرك هادنا أزيدان بصرمان ناف في شرايدا سبب مخالفات شكر هيك أمر کیش وكيش بنا مخالفه كري صحابات بيعمري بون قدترين کس من امت بيعمري صلى الله عليه وسلم بس رب العالمين ليش نكرن ولی قبیل نکر مخالف امر پیامبری صلی الله علیه وسلم. سلم یا چجور امنا به تو حضور امنا به خدا یعنی مخالفه امر پیامبری صلی الله علیه وسلم. سلم شده چیه همو زوره صحابه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو و کی دست چپ خارند خار گوته دست راست خو و دست چپ حرامه و حدیث دیده پیغمبر یه گوتی صلی الله علیه و سلم گل حدیث گوتی دست چپ حرامه و نوید بخوی اینا ویب تکبر و خمازن کرم و گوتی و دست نشم و گوته پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوته تو نشش ایشالله اینا دست بیه کل چلی لحار؟ شلل بوچو ایک مخالفه ایک چکر هيك أمر بيعمبرك صلى الله عليه وسلم أو يصيبهم عذاب أليم ملوكينا دايت عذابك إيش سنة دهيت أوي تشكن أوي مخالفة أمر بيعمبرك صلى الله عليه وسلم أجي بجدوار بكم آه، بمشا عذاب ناتنا ما عذاب بعذاب ماصر هاي ما بشتاقوا كريا دين خده ما بشتاقوا كريا شريعتي هم عملي بيناكين بلا هم هر بزانين إبليس إيش زاني إبليس إيش زاني دوته فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون إبليسش رب العالمين ناسي إبليسش رب العالمين قلت يا رب خذ تو رب مني وتو أواري بي بس عمل بينكرو و اوج تزاني نكر عمل ودينه چو قبيل نكر إنا چه يا سبب هند بو كافر فهند مروفة بصرمان هم چجا نبود مخالفة أمر پیغمبری بكين صلى الله عليه وسلم اوه ما پیچه بي تبیا چه بكين تبیا عملی بكين چجا ما مخالفة كر هذا یا اند فتنه بو مهید ام دین خود دست خودین آجا چه همه دینی دست خودین چه که دست خودین یا نجد عذاب کب ایش بو مهید سبب مخالفه امر پیغمبری صلی الله علیه وسلم و چو جارا مروف نابی چش دانه نابی سنت پیغمبری صلی الله علیه وسلم و امر پیغمبری که میش دانه های سنت چونیه هکه مروف عملیش بینکت، هکه عملیش بینکت. ويا سنة وشتكي مستحب تير كيف خوي حس كيدي كيف حس كانوا أما نبي شو شو بيتكرن نبي استفقاتي قال بيتكرن نبي استفقاتي قال حديث البيعنبري صلى الله عليه وسلم قال امر البيعنبري بيتكرن هر سنة که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تجیب جکرن تو هم عبادت خود پید کی و هم قدر گرت نبو کش قدر گرت نبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و توی سنت پیامبری صلی الله علیه و سلم و رای که پیغمبر قدر تیخی و تو یه راد به قدری دوه سنته و ویره هر استیحانک و صفکاتی اگه بیت اکرم سنت و صلی الله علیه وسلم یعنی اوه استیحانه بو وی شریعته و ویره که اوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتدری من فتنتو امام احمد بجت زانی فتنه چی او رب العالمين گوتی ان تصيبهم فتنه او کسی مخالفه امر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فتنك بوهيت مصيبتك دي بوهيت الفتنه الشرك پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتنه چیه شركه يتيش شرك بيت وهم نظاني لعله إذا رد بعض قوله بجد كهر كسكي أخفنا بيعنبري صلى الله عليه وسلم رد كرفه قبل نكر أن يقع في قلبه شيء من الزيغي بجد شده هتا الناف دلفي منو فيدا شيء من الزيغي يعني بشكل كيف الناف دل منو فيدا لادان يعني دخلالة الحقية دخلالة الراسية بيش بيش هذا شكت بيش بيش دخلالة الحقية والراسية فيهديك حتى شريته حتى هلاك شد حتى هلاك شد شيطانش مروفيه كان لا يتكفر بيش كفر بكت اما بيش بشده ريك الخرابية وجناحة دبادل مروفي شرين كتو وعبادتي وباشي بدل مروفي راش كت حتى مروفي شريت كت حتى مروفي تحت النافي هلاك ومروف فيه هلاك وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية عدي بن حاتم راز بن خدا لبي صحابة پیغمبری بو صلی الله عليه وسلم اما بری بیتا بسلمان چه بو؟ اهل الكتاب فلبو اهل الكتاب وی ها قال پیغمبری بو صلی الله علیہ وسلم اف آیت ود خاند پیغمبری صلی الله علیہ وسلم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله رب العالمين بجید جیو فلا وأهل الكتاب أحبارهم جمعو حبرة یا حبرة هذا بحثي عالم دوا عالم جوفلا ورهبان هم جمع راهبية راهبيش عابد وا يعني یعنی مروفا كبالك علم لالي نبيت أما عبادت خديت كر وجيك بخوشيت کرد عبادت رب العالمين كر يجوفلا جوا جوفلا عالم خو عابد خو كربونا چه كربونا رب یعنی یعنی بچه خدا و وچه خو ندا خده هكا تقول خدا ايكي وتقول چه خو رب العالمين أفتا او كر رب يخو وتعطاعت بو فيكر تبو خدينا كر من دون الله یکو چه خونه در به عالمی یکو چه خدا وانه اما اگه یکو چه بیشت مولا از یکو چه از از مزو چه خدا من فلان ملای بیشتر تو بچه چه خدا بیشتر چون که او هموگا وقت بون بیشتر گل حدیث و پیغمبرید بیشت صلی الله علیه وسلم هم خونه نداد حقیه اول بچه خونه هتا ملای بچه خدا که بچه خدا خوده. چونکی اینو که بچی که کهش بابایی بیشتر رابه نویجه بکن بیشتر رابه همه نویجه بکن اینا چون نویش کرد بشینگه بچی که بشت خود بعد بشه مشرکر بود بشه ولی با من مناغال بانگی باز نه چون بس بابم گفت یه یعنی گیاه چون چون بابا خوک رشیدی شریک رب العالمین و شرک نیه اوه جیب جی چه جیب جیت کرد امر رب العالمینی بابا ویه گوتیه رب امریکی جیب جیت کرد امر رب العالمینی بس هنگی ده مروف بیت تیشی شرک بیت که مروف رابط مخالفه امر خدا بکرد تو گوچه خدا امر که امر بابا خویان امر هر کسی که همین هنگی اوه مروف اینا درجه رب العالمینی جوانه شود کرد جیو فلا عالمت خو و عابدت خو و چه خدا و و چه خونه داید که چه خونه دا امر خدا و پیغمبر پیغمبر و او پیغمبر رب العالمین بوفره کری علیه الصلاة والسلام فقلت له عدي بن حاتم قلت من قلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم اینا لسنا نعبدهم تم قلت يا رسول و بجيت جيو فلا عالمت خو عابدت خو كربنا شریک رب و وكربنا رب وما عبادة وانات و محصدایی پی ابو یعنی من ویش بوند کرن ما سجود بوند بر ما رکوع بر ما حیوان بوند كشتن کشتن ما هوار خو بوند بر ما دعا لیند و تو ما فنده قال الیس يحرمون ما احل الله و حکا خود بو مجتک حلال کر بو و عالم تنگو یا عابد تنگو قشه تنگو بونگو او چته خود حلال كي بونگو حرام کر بو بونگو گوچه خدا که فتحرمونه اونگو چه چه خونه دا عالمت خو اونگو چه خونه دا خوده و مخالف امر خودت کرد و یحلون ما حرم الله او چه خوده حرامش کری او دا حلال کن اونگوش فتحل فتحلونه اونگو چه لید کرد اونگوش حلال کرد اونگو خود خدا عالمت خو اونگو خونه دا خوده فقلت بله و تبره ولا و هنده با دینه خو خلی کریه چه؟ خلی کریه لاری لعبه پیکرن خلی کریه لاری لعبه پیکرن بشت اولی و ده روژی هبون بشت اینگه کی هاد کرنه بیس روژی بشت اینگه یکی دی هاد ویته والله کرک حق خود دام هده کهینا سی روژی و یکی دی هده کهینا چه روژی اخیری بونه پینجه روژی و کش بید صبح یکی دی عالمه که و عابده که و مازنه که و بید کنه چند کنه شیست روژی و خب کیف خو دین خو دز و دو زیده که و کم که و هندشتی بینه تدا خوده و پیغمبر وانه گوتی علیه صلاة و سلام هندشتی بدر خدا و پیغمبر گوتی او کیف او کفن ناف ده نه واش خلکی واجو چه خدا که و چه خدا عالم و عابد خود و چه خدا دا خدا بو چون دی هوای نفس وا بود ها انگو چه دوید انگو چه دوید بجام ما اول بید این ده خلاص بونگو لی بین ناف تورات ده این او دینی نم انگو چه دوید بون فرانش تی زده کنده بو زده کن اینگو چه خدا ما عالمت خو عابد خود و چه خود دا رب بر هندش پیغمبری چی گوده گوته فتیل که عبادتهم پیامبر گفت: اوه عبادت کردن وایا تو گوت خب ده عالمه کی عابد کی امیر کی مازن کی المخالفه امر خدا و پیامبر اوه چیه اوه هنگی عبادت کردن وایا اما ها رو گوت خب ده تو او چت موافق قرآن و سنت بید اوه عبادت کردن کیه عبادت کردن رب العالمین و اوه واجب سرما رب العالمینی یه واجب کردی سرما خدا نکتبه اوه اثرا و عدی بن حاتم و پیغمبری و مبوتی صلی الله علیه و سلم هفه اخیر او اینای دابزانین ونیا خدا خدانا همو کسی کی یا گریده هب چه و گریده هب اخفنا خدا و پیغمبری و صلی الله علیه و سلم یا موافق بید گل یا خدا و پیغمبری صلی الله علیه و سلم دوچه اینه. یا مخالفش بید حرام چه بکن حرام دوچه خدا اینه. کم هم گوشه خدا اول ما چه بکرن مكنا شريك رب العالمين من بسرمانش ونيا رب العالمين بس يقول ما تشنكن بس يقول تيشيار بالشركينكن يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا رب العالمين حديث قدسي داد بجيت بجد أي مروف أي كرة آدمي هكا هات يلاني من يعني مري تهندي عادي همو قناحة بن بس تشنا بيت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا بس شركت دانا بيت لأتيتك بقرابها مغفرة وتأسن دي عادي دي قناحة دي لخوش بيني دامتا قناحة تهما دي ما دام شت دنيا ما دام شركت دنيا بس هكا شركت دها بيت تهندي عادي عمل صالح بيت همو دي بيش بيتو چه فایده مروف ناکن رب العالمین ما پارزید الشرکه ما پارزید هر هر رکاکات بیت سبب هنده که هم تیش شرک ببین رب العالمين ملواك سبکت أبيت أهل توحيد بین سر توحيد بجين سر توحيد بمرين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين